Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 2-ն է տարվա 153-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 455 թվականին վանդալները ներխուժում են Հռոմ եւ երկու շաբաթ թալանում այն։ 1962 թվականի հունիսի 2-ին Նովոչերկասկում թանկացումների դեմ գործադուլ հայտարարած աշխատողների վրա կրակ բացելով ուժայինները սպանում են 24 հոգու այսօրը ծնվել են 1305 թվականին մոնղոլական պետության իշխան Աբու Սաիդ Բահատուր խանը, 1621 թվականին հոլանդացի նկարիչ Իսահակ վան Օստադեն։ Իր կարճ կյանքի ընթացքում նա ստեղծել է 100-ից ավելի գեղանկարչական աշխատանքներ։ 1731 թվականի այսօրն է ծնվել Ջորջ Վաշինգտոնի կինը Մարթա Վաշինգտոնը։ 1740 թվականին ֆրանսիացի արիստոկրատ գրող եւ փիլիսոփա Մարկիզ դե Սադը 1816 թվականին անգլացի գրող Գրեյս Ագիլերա 1840 թվականին անգլացի բանաստեղծ եւ գրող Թոմաս Հարդին 1847 թվականին ռուս մանկաբույժ Նիլ Ֆիլատովը Նա Ռուսաստանում մանկաբուժության հիմնադիրներից է։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ է 1892 թվականին կազմակերպվել Ռուսաստանի մանկաբույժների ընկերությունը։ 1863 թվականի հունիսի 2-ին է ծնվել ավստրիացի դիրիժոր եւ կոմպոզիտոր Ֆելիքս ֆոն Վայնգարտները։ 1875 թվականին երկրաբան Հովանես Կարապետյանը։ 1904 թվականին ամերիկացի դերասան Ջոնի Վայսմյուլլերը 1906 1913 թվականին գերմանացի երգիչ երգահան եւ գրող Վալտեր Անդրեաս Շվարցը 1930 թվականին մաթեմատիկոս Աշոտ Պետրոսյանը, 1941 թվականին անգլացի հարվածային գործիք նվագող Չերլի Ուոթսը, 1947 թվականին հայ լուսանկարիչ Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը, 1959 թվականին Արցախյան պատերազմի մասնակից Սլավա Ավակյանը, 1959 թվականին Նիդերլանդցի լուսանկարիչ եւ վիդեոարտիստ Ռինեկե Դեքստրան 1964 թվականին Արցախյան պատերազմի մասնակից Կարեն Արաքելյանը 1978 թվականին երկերի հեղինակ եւ երգչուհի Լիլիթ Բլեյանը Այսօր տոնում են Իտալիայում Հանրապետության օրը, Բուլղարիայում Խրիստոբոդևի օրը, Ռուսաստանում առողջ սննդի եւ ավելորդ սննդի հրաժարվելու օրը, Թայլանդում անանասի փառատոնը։ Այսօր հունիսի 2-ն է, տարվա ավարտին մնաց 212 օր։